Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec zaštite od džehennemske vatre. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu mnogo nas upozorava na džehennemsku vatru. Govori o njenim patnjama, kaznama u džehennemu, govori o osobinama stanovnika džehennema, kakva su to dijela radili na Dunjaluku, pa ih je snašla i snaći će ih takva nesnosna, tegobna patnja, kazna u džehennemu na drugom svijetu, ahiretu. Šta će se to sve dešavati s njima? U kakvom će se stanju nalaziti? Allah subhanahu wa ta'ala o svemu tome govori nam u svojoj plemeni toj knjizi, Kur'an i Kerimu. Također i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojim hadisima. Stoga, u ovom mjesecu Ramazanu upoznajmo se mnogo sa džahennemom. Upoznajmo se sa opisom džahennema, sa opisom njegovih stanovnika, s dijelima koja su činili na Dunjaluku, pa će u džahennemu na drugom svijetu vječno boraviti kako bismo se sačuvali takvog džahnema, obaveza nam je da se upoznamo s njim, obaveza nam je da se upoznamo s dijelima koja vode do njega. Učinimo to u mjesecu Ramazanu, ali i nakon mjeseca Ramazana. Jeste, kao što je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kada nastupi mjesec Ramazan, prva ramazanska noć kada nastupi, sve džahennemske kapije se zatvaraju, sva vrata džahennema se zatvaraju, a njih je sedam. Dakle, u mjesecu Ramazanu malo ljudi ulazi u džahennem. Više se čuva džahennema, zato iskoristimo ovu priliku, mjesec Ramazan, da se sačuvamo džahennemske vatre, ali i nakon mjeseca Ramazana, jer nakon mjeseca Ramazana te džahennemske kapije se otvaraju i tada je olakšan ulaz u džahennem. Zato Upoznajmo se u mjesecu Ramazanu sa džahennemom, njegovim opisom, dijelima koja vode do džahennema i nastavimo čuvati se takvog džahennema. Allahu je dželavala kazni na drugom svijetu ahiretu i nakon mjeseca Ramazana. Poslušajmo nešto od kuranskih ajeta i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o džahennemskoj vatri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući žestinu džahennemske vatre. Innaha tarmi bi šararin kal qasr. Džahennemska vatra će bacati iskre velike, visoke, kao kule. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِمْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَبِيلُهُمْ مِنْ قَتِرَانِ وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ Toga dana vidjet ćeš grešnike, vidjet ćeš nevjernike povezane u zajedničke okove, povezane u lance, njihove košulje, njihova odjela, njihova odjeća biće od katrana, katrana koji će gorjeti, pa će vatra njihova lica obavijati. Ohrani stanovnika vatre, ohrani džahnemlija. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna šađarata zakum ta'amul athim kel muhli jagli fil butun. Drvo zakum biće hrana grešnika, biće hrana nevjernika, ona će ova hrana od drveta za kum u trbuhu, u stomaku kao rastopljena kovina vrati. Onome čime će se pomoći, kada zatraže pomoć stanovnici džahennema, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِلْ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوُجُوهِ بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِ الْوُجُوهِ Ako zatraže pomoć, pomoći će im se sa vodom rastopljenom kovinom, uzavrelom vodom, kada se ta voda približi njihovim licima, jer su zatražili da im se malo olakša, da im se dadne voda, da piju, nakon što budu jeli ovakvu prethodno spomenutu hranu, drveta za kum i drugu hranu, pa im zastane u grlu, pa im bude izgarala njihova, njihove stomake, njihova tijela, zatražit će malo vode misliće da je to hladna voda, s kojim će malo da utole tu žestinu koja izgara njihov stomak, da ublaže, pa će im se doći sa još toplijom vodom, s još vrućom vodom, samo kada im se približi posuda s takvom uzavrelom vodom, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, još vil vuduh, njihova lica će spasti. Koža s njihovog lica će spasti u potpunosti. U brojnim hadisima Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam također govori o džehennemu, pa kaže doći će se sa džehennemom na sudnji dan, dovući će se džehennem na sudnji dan, imaće 70.000 povodaca, 70.000 krajeva. Svaki kraj pridržava 70.000 meleka. Allahu akbar, koliki li je taj džehennem? Imaće 70.000 krajeva, za svakom kraju ili na svakom kraju stoji 70.000 meleka koji ga vuku. Kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam o najblažoj kazni u džahennemu. Najblažu kaznu u džahennemu imaće čovjek kod kojeg će na obući samo kajševi te obuće biti od vatre. Kajševi obuće, njegove obuće, bit će od vatre. Od tih užarenih kajševa, njegov mozak će vrati. Allahu akbar. Čovjek koji će imati najblažu kaznu u džehennemu, imaće obuću čiji su kajševi od vatre, koji će goreti neprestano. Pa od te vatre koja se nalazi na kajševima, njegov mozak će vrati. U drugom rivajetu stoji, citatu ovog hadisa stoji, da će takav čovjek imati dvije iskre ispod stopala, ispod jednog i drugog po jednu iskru, žeravicu. Od tih žeravica njegov mozak će vreti. Smatraće da se on najgore kažnjava, a doista on će imati najblažu kaznu. Subhanallah. Čovjek koji će se najblaže kažnjavati u džehennemu jeste ovaj, koji će ispod stopala imati samo dvije žeravice. Od te dvije žeravice njegov mozak će vreti. Njegov mozak koji je najudaljeniji od stopala, šta će biti sa njegovim stomakom, sa njegovom unutricom, koliko li će samo ona vreti. I to je opet čovjek koji se najblaže kažnjava. Šta je s drugima? La ilaha illallah. Enes radijallahu talan prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao jednom od stanovnika vatre na sudnjem danu, kada nastupi sudnji dan, pa će se dovesti džahnemlija, stanovnik koji će boraviti vječno u džahnemu, Allah subhanahu wa ta'ala će mu se obratiti i reći kada bi imao sve što je na zemlji, da li bi se time odkupio danas da ne budeš od stanovnika vatre, od stanovnika džahnema, pa će reći gospodaru kako da ne, da imam dunjaluk i sve što je na njemu, sada bi se odkupio od džahnemske vatre. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći o tebe sam tražio mnogo manje nisam tražio od tebe da podijeliš sav svoj imetak, sve što imaš da daš drugima, nisam tražio od tebe. Od tebe sam tražio da mi ne činiš širka. Još dok si bio u Ademovoj kičmi, uzeo sam od tebe ugovor da mi nećeš činiti širka, da mi nećeš nikoga smatrati ravnim ili sličnim, ali si mi ti opet činio širk. Dakle, jedna od osobina, od dijela, stanovnika džahennema, onih koji će vječno boraviti u džahennemu, jeste širk, smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim ili sličnim. Zato, dragi moji brate, sestro muslimanko, dragi postači, čuvajmo se dobro svih grijeha koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, naročito ovog prethodno spomenutog širka, smatranja Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, ukoliko se želimo sačuvati džahennemske vatre, da sutra ne bismo bili od stanovnika džahennema, onda se čuvajmo svih grijeha, a naročito ovih posebnih velikih grijeha, širka i sličnih grijeha koji čovjeka upropaštavaju. Širk Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Allah subhanahu wa ta'ala nikome neće oprostiti da mu nekoga ravnim smatraju. Da nekoga uzmu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala za svoga Boga. To Allah subhanahu wa ta'ala nikome neće oprostiti. Jer niko nije dostojan da se smatra božanstvom. Niko. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah nas je sve stvorio nas i sve ovo što vidimo oko sebe. I Allah subhanahu wa ta'ala sve ovo uređuje. Allah subhanahu wa ta'ala sve stvoreno obskrbljuje. Niko drugi. Drugi ne mogu ni mušicu da stvore. Čak ono što mušica, što muha pojede, ne mogu da vrate od nje u prvobitno stanje. Pa zar neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala zaslužuje da bude obožavan, da mu se dovi, upućuje dova, da mu se prinose žrtve, kurbani i slično, niko drugi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَ Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostiće kome bude htio ono što je manje od toga. Zato se čuvajmo širka, ali se čuvajmo i ostalih grijeha. Mi ne znamo hoće li nam ih Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti. Jesmo li ti, mi ti, za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže a ono što je manje od širka, oprostiću onome kome budem htio Postavimo između sebe i ove džehennemske vatre pregradu, zaštitu, jednu, drugu, treću, a ona je bogobojaznost, odnosno činjenje onoga što je Allah naredio i ostavljanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ I bojte se kazne koja je pripremljena za nevjernike, odnosno postavite između sebe i kazne vatre koja je pripremljena za nevjernike, postavite pregradu, postavite zaštitu. Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam je rekao, čuvajte se vatre, pa makar sa pola datule. Postavite pregradu između sebe i džehennemske vatre, makar sa pola datule, da pola datule udijelite nekome drugom, a pogotovo udijelite, ako ste obavezni, udijelite zekat. Nakon zekata udjeljujte sadaku u dobrotvorne i dobrovoljne svrhe, onima koji su potrebni, siromasima, nevoljnicima, koji su potrebni vaše pomoći. Kaže Allahu poslanik alihi salatu sam, ako ne nađete ni to pola datole, onda sa lijepom riječi, da nekoga razgovorite, da nekoga obveselite, da susretnete svoga brata, svoju sestru, vedra, nasmijana lica i slično. To je sa To je sadaka kako kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam u drugom hadisu. Tražimo zaštitu kod Allaha subhanahu wa ta'ala od džehennema svaki dan. Jer je došlo u hadisu ukoliko neko od vas moli Allaha subhanahu wa ta'ala za džennet tri puta. Allah, džennet kaže Allahu moj uvedi ga u mene, uvedi ga u džennet. I ukoliko neko od vas tri puta zatraži zaštitu od džahnama, od vatre, džahnem kaže, Allahu moj, sačuvaj ga mene, sačuvaj ga džahnama. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva džahnama. Molimo ga u svojim dovama, ali isto tako molimo ga i svojim ibadetom. Odnosno, odnosno činimo sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, a ostavimo se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Vratimo se Allahove knjizi Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, pa se upoznajmo sa svim dijelima koja nam je Allah naredio i koja vode do njegovog dženneta i upoznajmo se sa svim grijesima, lošim dijelima koja nam je Allah zabranio i koja vode do džehennema, pa ih se klonimo. Tako ćemo uz Allahovu dozvolu postići Allahovu milost i nakon toga ulazak u džennet i spas od džehennemske vatre. Emisije i emisije, predavanja nisu dovoljna da se kaže sve o džehennemskoj vatri i dijelima koja vode do nje. Zato Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas sačuva svega toga i da nas uputi na lijepu našu vjeru, da je praktikujemo onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, da nas vrati izvorima naše vjere, Kur'anu i sunnetu, da nam podari društvo, vjerničko društvo, učene ljude s kojima ćemo se savjetovati, koji će nas upozoravati na loša dijela i ukazivati nam na dobra dijela i tako uz Allahovu dozvolu olakšati nam put do dženneta i spas od džehnema.